piedod un aizmirsti. Pirms dusmojieties, pajautājiet sev, vai būs pareizi šādi zaudēt savaldību. Ja kāds ir rīkojies slikti, vai spēsiet mainīt viņa dabu, rājot, apvainojot un nosodot? Tas nav iespējams. Pieņemsim, kāds kaut ko ir izdarījis nepareizi un jūs viņu rājat. Viņš to nožēlo un rūkti raud. Ja ieiesiet dziļi sevī, jums būs žēl – ka tagad šis cilvēks ir bēdīgs un nelaimīgs. Ja būsiet paties, tad atzīsiet, ka daudzkārt esat rīkojies vēl sliktāk nekā cilvēks, kuru rājāt. Un arī jums var nākt asaras vai varbūt sirdsapziņas pārmetumu par tām tūkstošu kļūdām, kuras esat pieļāvis savā dzīvē. Tā bēdām nebūs gala. Vislabāk ir nezaudēt mieru. Vienkārši uzlūkojiet to kā pārdzīvojumu kas ilga tikai dažus mirkļus. Jūs varat aizmirst par dusmām uz kādu laiku, tomēr, ja tās neizgaismosiet, jebkurā brīdī tās spējas pazemināt jūsu apziņu. Teiksim, dienā jums bija nepatīkams pārdzīvojums. Pēc dažām stundām jūs to aizmirsāt. Lai gan esat šim cilvēkam piedevis, jūs neesat izgaismojis savas dusmas. Tās joprojām var turpināt jūs vilktu dažus apziņas pakāpienus zemāk. Reizēm jūs sastrīdaties ar savas ģimenes locekļiem un tad ejat gulēt. Nākamajā rītā jūs atskāršat, ka nespējat meditēt. Jūs esat pavisam aizmirsis par starpgadījumu, bet kamēr jūs gulējāt, dusmas pieņēmās spēkā. Kad kaut kas nav izdevies, kā nākas, labāk to labot un izgaismot uzreiz – Dusmas var izgaismot divos veidos. Pirmais veids ir paplašināt sirdi. Ja pret jums ir nelāgi izturējušies, izmantojiet savu spēju kļūt vienotiem. Sajūtiet, ka tas bijāt jūs pats, vai arī jūsu apziņas paplašinātā daļa, kas to izdarīja. Jo ātrāk sevi atbrīvosiet no domas, ka kāds jums kaut ko ir nodarījis, jo vieglāk būs dzīvot. Otrais veids – Atcerieties par sevis pilnveidošanu. Ko līdz pārstāsiet domāt par citu pilnveidošanu un rūpēsieties vienīgi par savu tiecību, jūs atbrīvosieties no dusmām. Tā vietā, lai skatītos apkārt un pētītu, kurš jūs kavē vai stāv jums ceļā, vienkārši veltiet visu savu uzmanību savai pašatklāsmei. Kad atklāsiet savu patieso es – Jūs ieraudzīsiet, ka uz zemes nav neviena nepilnīga cilvēka. Ik viens ir pilnīgs jūsos. Vakar es biju gudrs, tāpēc vēlējos mainīt pasauli. Šodien esmu vietas, tāpēc mainu sevi.